Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Wadon Ayu ing Karang Kembang. ...soko sambang keluarga numpak bis pungkasan ing terminal Jombang. Suasana wis rodok sepi jalaran wengi terus gumremet. Karo mlayu nutupi bis sing diwit mlaku alon nasak wengi. Kenek bis setengah nyaut tanganku digeret mencolot. Munggah bis lewat lawang buri. Kerenggosan pegat-pegat notambekan. ambekan. Pak Sawang kabeh kursi bis Puspa Indah wis dilungguhi penumpang. Tak pelingak pernah mburi isih ana papan kotong cukup kanggo lungguh wong siji. Karo aweh Sasmito nyuwun palilah melu marang penumpang anteng ing jok paling mburi. Persisi ing pojok paling kanan. Penumpang anteng mau aweh palilah mawa Sasmito mantuk. esem lan tanganku mlawi. Alhamdulillah isih mutu tipis pungkasan. Isih antuk papan lungguan. Ora nganti ngadeg pating grandul pinggir lawang kaya adat sabun. sawise mlaku sauntara njerubis kahanan sepi mung gumrite swara rudo, ngeti jeglongan ratan penumpang akeh sing wis padha ngantuk krana sayah sawise sedina mukut padha nyambut gawe manut profesine sowang-sowang lan greng mesin bis tuwa sadawane dalan aspal jurusan jumbang Babat ngancani anggonku melekan sabanjuri rembukan hayeng ambi kanca lungguhku wiwit tepungan jeneng nganti alamat omah uga cerita enteng nganti cerita nyinggol bab-bab alaming lelembut bocah wadon jejer lungguh ngaku jeneng Sri Rahayu saka Jombang tak kira anteng lan jebul bareng cerita akeh-akeh dadak pinter omong. ukara-ukarane mili lancar semu kritis yen ngoncai bab-bab ligi mertandani yen pawongan mau wong berpendidikan. Estune kula ajri lho numpak bis ngeten iki. Sebab akhir-akhir niki akeh sopir sing ugal-ugalan ngoyak penumpang. Nyawanipun manungsa niki pun dianggap kaya laran. Ora pengaji blas. Mongko rezeki ora kena dioyak lho. Kabeh wis paringane Gusti. Aku mantuk-mantuk tondo sarujuk ngelegani koncor bukan. Winginane teng jurusan Jombang mriki nggih wonten bis sing diobong masa lho. Jalaran nabrak pengendara sepeda motor ada pada depan. wis ngerti yang ngarep iku ana kendaraan, lah kok maksa nyelip. Rahayune sopir lan keneke enggal melayu golek perlindungan yang kantor polisi. Lah saumpama mboten enggal melajeng, nggih mesti bakal dipola soro wong akeh. Lajeng kenging menapa kok dalu niki mboten ngastok kendaraan pribadi mawon? Nitih kendaraan piyambak niku resikone nggih mboten sekedhik, Mas. Kedadeyan tabrak lari sakniki nggih kathah sanget. Milo kula nderek ajrih lan trauma nitih sepeda motor piyambak. Langkung-langkung mongso Jawa. Ambak sami-sami berisiko nggih tasih pilih ngebis. wis wis tekan pasar ploso ngedunake penumpang para bakul sayuran lan polowijo suasana pasar wiwit rame sing akeh ya kuwi sayuran polowijo lan maneka buah-buah sing nedya dikirim menyang maneka pasar tujuan aku nyicil ayem jalanan anggon numpak bis wis matuk setengah perjalanan ndak sawang wadon aran Sri Rahayu ora kengguh ngungak swasana pasar sing wiwit rame. Pilih ndingkluk kanthi praupan suntrut, kaya lagi ngembol masalah jalaran katon yen nembe nandang sungkawa. Mbak e mandhap pundi? Krungu pitakonku wadon pinggirku mau jomblak kaget. Mm, anu mandhap karang kembang? Karang kembang ajeng kuburan. Kidul gudang bulok merikung nggih. tak takoni wang sulane mung mantuk. Praupan katon tambah suntrut. Koyo nembe nyandang kesedihan. Aku malih rodok pekewuh ngerusake omongan. Kepiye maneh yen ora omongan ya tambah ngantuk. Kuatir yen keblanjur mudun saka bis. Witekno kahanan jaba wis peteng ora kawis toro endi protelon ngendi prapatan. Mama. dasar supir lan kernet yo mung konsentrasi ngwasi dalan ngarep sing munggah medun menggak menggok Nuwun sewu saenget kula wilayah Kembang eh, Karang Kembang niku kan sangaran wingit nggih kata kecelakaan korbane orang ngukup nyawani, kata sing mestani kecelakaan mau pokali bom lelembut sing ngajek ganggu Panjen bangsa lelembut ing ngendi-endi tansah dados kambing hitam. Kamangka sing sangar lan jahat niku nggih manungsane, nanging sing disalahke dadi memeti lan ganggu nggih tansah bangsa lelembut. Kadang alam dirusak karna serakai manungsa, nanging bareng diwales setitik dening bangsa goib panudinge marang bangsa lelembut tansah nista. Panjlentrehe setengah mene sesorah pitutur marang sing ngrungokake. embuh wis kaping piro aku mantuk-mantuk. Ana sing dadi gawokku. Ya gene wadon iki semu mbelani bangsa lelembut. Senajan anggone gawe dudutan sejatine ya ana bener. Pernah ana wong loro nemen sarampunge ngetoki kayu ing kuburan sing disalahke demit sing ganggu. Ana gempa bumi ujare sing mikul donya lagi. Ana gunung jeblok ujare sing bau reksa ngamuk. kamangka kabeh mau krana menungso seneng rusak lingkungan seneng rusak alam kadidine keseimbangan ekosistem dalan deder munggah gunung pekat mesin kendaraan krosong greng aku wong loro meneng ora caturan dak sawang penumpang ngarep padha turu kabeh kari supir lan kenek sing isih melek nguasi dalan aspal kanan kiri diapit pragasan gunung sing tanpa lampu penerang. Ujaring akeh gunung pegat iki uga klebu papan sing wingit. Akeh kecelakaan tunggal tunggalan kecelakaan antar kendaraan sing kedadiane kadang ora klebu nalar. Ono sedan idep-idep mesine mati banjur nyelonong nyemplung kalen pinggiratan. Bonceng sepeda motor ngerti-ngerti sing bonceng nyangkut wit mangklung dalan. Malah ana kendaraan leren jejer-jejer nganti puluhan jumlahi krana ana keramaian. Kamongko ing ngarepe ora ana apa-apa lan akeh meneh kedadian-kedadian nyolowedi sing ora klebu ing nalar. Ngapunten, Dak, jenengan kula ajak omong terus Mboten saged sare, nggih. Mboten apa-apa kok. Kula malah remen wonten rencang kangge cegak melek. Kula teng griya kijenan, mboten wonten konco caturan. Tebe-tebe tindak karang kembang badhe sonjo daleme sinten? Mestine asli kula niku Jombang. Ning nembe bangun griya enggal teng karang kembang. Kula tasih mrika-mriki saderenge griya kula teng Karang Kembang niki saged dipanggeni. Anggenipun adeg griya pancer pundi? Menawi sampun mangertos bilih wonten kaludangan kula tak sambang rikon nggih Kalih panggenan setunggal teng Jalan Flamboyan, setunggal malih teng Gang Karang Kembang Riku. wangsulan mau atiku tido-tido. Apa bener bangun omah kulon protelon karan kembang? Kamongko, ngarep protelon karan kembang kui areal kawasan kuburan. Tondo pitakon mau gelis buyar tanpa wangsulan kronolaku bis wis nyedai papan tujuan. Pirembukan kepunggel jalaran kaselak bis wis ngambah dalan di songwok. Ateges karo omahku karis pilo jarai. nyedaki terminal babat penumpang wisaya entek wadon sandingku sing maune dadi kanca rembukan dadak kok berturu ngorok senggar senggur tangi-tangi wis nyedaki kuburan karang kembang wis mandek protolon karang kembang marep kuburan aku melu mudun mesisan jalaran jarak ambek padunungku kari ratusan meter tinimbang mudun ngarep gudang bulok rasane nanggung pilih melakukan tipawat dan bok menawa ono warung aku harap golek isi weteng witekno wiwit mulih sokon jumbang nganti bali tekan rumah weteng burung klebon panganan Nedeng enam pikir dada aku lagi kelingan yen durung pamit pepisan ambi konco wadon sing nembe mudun bara pantes pantes wong pepisan sakwise wis rong jam dadi konco cerita rembukan ing jerubis. Barung tak plengake jebul wis ora ana. ilang crileng tak golek wis ilang saka panyawang. Jebul wis nyabrang ratan mlaku ngenrenglon arah kuburan karang kembang. Aku kaget ra karu-karuan. Tekan lawang kuburan wadon mau melengak nyawang aku karo meringis. Terus klepat rabas petengi kuburan. Sak klebatan wae wis ilang diuntal wengi. tokku mengkirik wulu ing tangan kosong ngadek kabeh lakar mau cerita yen dhewe manggon omah jalan flamboyan lor toko bangunan kaji jalal arah mengetan lah kok saiki mlaku ngulon nyebrang dalan mlebu kuburan apa ana dalan anyar kulon kuburan kono sailing kulon kuburan rak pring dapuran sesek rerungkut banget kanyatan aing sing merusui pikiran gelis tak kipatake adoh krono iling peteng keroncongan. Sak pungkuri wadonaran Sri Rahayu pepisahan, aku inggal jumangkah ngalor tumuju arah gudang bulok pancer jurusan pat gunungku. Dalan antalani kuburan lan gudang bulok kuwi tumuju perumahan gajah indah. Ora langsung mulih nang tak pilih golek isi weteng bersih. Naliko mampir warung ngarep puskesmas karang kembang sak orik gudang bulok agi-agi pesen sego goreng tangan ngenggon lan bungkus mi goreng rong bungkus kanggo anak bucu yang ngomak sing antri akeh sinambi ngerampung kemangan sego goreng aku kurungu wong wong sing podo andok ing kono cerita ngenani kacilakan awan mau ing ngarep kuburan karang kembang diceritake yen ana bocah wadon asal saka Gudon jumbang, numpak sepeda motor bit warna abang arep menggok protolon ditabrak truk mati nggon awan mau layon langsung digowo ambulan menyang jumbang. bocah wadon mau aran Sri Rahayu mulih sambang keluarga ing jalan Flamboyan apes ngalami kecelakaan malah sepeda motor bit sing wis ring diangkut ing pos polisi Bayemang aku ngowoh ngrungokke crita gegirisi batinku oling yen ngono Sri Rahayu sing mau saungguan karo aku ning bis kuwi mung arwahe korban kacilakan wola wali sego goreng sing wis tak sendok ora sida tak pangan idep-idep petengku wis krasa kebak isi lanek sidane sego goreng sak piring sing tak duwiti ora sida kepangan mung bungkusan loro kanggo anak bojoku sing tak bawa mulih Sak dawani dalan tumuju peruman papan dunungku. Uwayangan Sri Rahayu rabisok wal sok panganananku. Lambe ndremimil terus umbul dungo. Mugo-mugo arwai penumpang nunggal sak bangku mau enggal antuk papan sing sak mestini. Iki cerita nyoto wadon aneh ing karang kembang bersama tim Cimah.